Mfano muovu mno wa watu waliokadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalim. Qul ya ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Sema, enyi mlio Mayahudi, ikiwa nyinyi mnadai kuwa ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu pasipokuwa watu wengine, basi yatamanini mauti ikiwa mnasema kweli. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين Wala hawatayatamani kabisa kwa sababu ya iliyokwisha yatanguliza mikono yao. Na Mwenyezi Mungu anawajua waliodhulumu. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون Sema, hayo mauti mnayoyakimbia bila shaka yatakukuteni, kisha mtarudishwa kwa mwenye kuyajua yaliyofichikana na yanayoonekana. Hapo atakwambieni mliokuwa mkiyatenda. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratul Jumu'a imeteremka Madina. Imefunguka sura hii kwa kutoa habari yake mtukufu kwamba viliomo katika mbingu na ardhi vyote vinamsabihi yeye na Mwenyezi Mungu aliyetukuka shani yake amesema kwamba ameineemesha kaumu isiyojua kuandika wala kusoma kwa kuwaletea mtume miongoni mwao ambaye anawafundisha kitabu na hikma na anawatakasa. Na hakika hii ni fadhila Mwenyezi Mungu humpa amtakaye. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amewakemea Mayahudi kwa kuwacha kwao kutenda yaliyoamrishwa katika Taurati na hali wao wanajua yaliyo muhimu na amepinga madai yao kwamba wao peke yao ndiyo vipenzi vya Mwenyezi Mungu si watu wenginewe. Na amebariziana nao kwa kuwataka watamani kufa ikiwa wao wanasema kweli. Na sura imehitimisha kwa kuwaamrisha waumini wakimbilie kwenda swali sala ya Ijumaa pindi wakisikia adhana na waache biashara. Na sala ikishamalizika watawanyike katika nchi wende kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na kuwakataza wasiache biashara au jambo la pumbao lolote kuwashughulisha wasisikilize hotuba ya Ijumaa. Na Mwenyezi Mungu amewadhamini kuwaruzuku na yeye ndiye mbora wa kuruzuku. Vitu vyote viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi vinamsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila kisichokuwa laiki. Yeye ndiye mfalme wa kila kitu, mwenye kuendesha takavyo bila mpinzani mwenye kutakasika kwa ukamilifu na kila cha upungufu, mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma ya kufika mwisho. Mwenyezi Mungu ndiye aliyemtuma mtume kwa watu wasiojua kuandika, naye ni katika wao wenyewe anawasomea aya zake Mwenyezi Mungu na anawasafisha na mambo machafu ya itikadi na tabia na anawafundisha Kurani na kuijua dini na wao kabla ya kuletwa yeye walikuwa wamepotoka kabisa kuiacha haki. Na pia Mwenyezi Mungu amempeleka Muhammad kwa watu wenginewe ambao hawajaja bado lakini watakuja. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma ya kufikia ukomo katika vitendo vyake. Kuletwa mtume huko ni fadhila inayotoka kwa Mwenyezi Mungu anamkirimu kwayo aliyemhitari katika waja wake na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye fadhila kubwa. Mfano wa Mayahudi waliofunzwa Taurati na wakalazimishwa waifuate na wao hawakuifuata kwa vitendo ni mfano wa punda aliyebeba vitabu ambavyo hajui ndani yake mna nini. Ni mbaya mno mfano wa watu wanaokadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hawasaidii kufikiria uongofu watu ambao kazi yao ni kudhulumu. Ewe Muhammad sema, enyi nyinyi mlio Mayahudi, kama mnadai kwa uongo kwamba nyinyi peke yenu ati ndio vipenzi vya Mwenyezi Mungu, basi takeni mauti kwa Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi mnasema kweli katika hayo madai ya kwamba Mwenyezi Mungu anakupendeni. Mwenyezi Mungu anasema, Wala Mayahudi hawatamani mauti milele kwa sababu ya ukafiri na vitendo viovu walivyokwisha vitenda. Na Mwenyezi Mungu anawajua vyema waliodhulumu. Sema, hayo mauti mnayoyakimbia hamwezi kuyakimbia bila shaka yatakukuteni tu. Kisha mtarudishwa kwa mwenye kujua siri na ya dhahiri. Na yeye atakwambieni mliokuwa mkiyatenda.